Book 2 დამოკიდებული წინადადებები რომით დამოკიდებული წინადადებები რომით 2 ბრაზობ რომ ხვრინავ ბრაზობ რომ ხვრინავ ბრაზობ რომ ხვრინავ ამდენ ლუდს ვსვამ. ბრაზობ, რომ ამდენ ლუდს სვამ. ბრაზობ, რომ ასე გვიან მოდიხარ. ბრაზობ, რომ ასე გვიან მოდიხარ. ვფიქრობ, რომ მას ექიმი სჭირდება. ფიქრობ, რომ მას ექიმი სჭირდება. ვფიქრობ, რომ ის ავად არის. ფიქრობ, რომ ის ავად არის. ფიქრობ, რომ მას ახლა სძინავს. ფიქრობ, რომ მას ახლა სძინავს. იმედი გვაქვს, რომ ის ჩვენს ქალიშვილს ცოლად მოიყვანს. იმედი გვაქვს, რომ ის ჩვენს ქალიშვილს ცოლად მოიყვანს. იმედი გვაქვს, რომ ბევრი ფული აქვს. იმედი გვაქვს რომ ბევრი ფული აქვს. ვფიქრობთ რომ ის მილიონერია. ვფიქრობთ რომ ის მილიონერია. გავიგე რომ შენი ცოლი ავარიაში მოყვა. გავიგე რომ შენი ცოლი ავარიაში მოყვა. გავიგე, რომ ის საავადმყოფოში წევს. გავიგე, რომ ის საავადმყოფოში წევს. გავიგე, რომ შენი მანქანა გაფუჭდა. გავიგე, რომ შენი მანქანა გაფუჭდა. მიხარია, რომ მოხვედით. მიხარია, რომ მოხვედით. მიხარია, რომ ინტერესი გაქვთ. მიხარია, რომ ინტერესი გაქვთ. მიხარია, რომ სახლის ყიდვა შეგიძლიათ. მიხარია, რომ სახლის ყიდვა შეგიძლიათ. შიშობ, რომ ბოლო ავტობუსი უკვე წავიდა. შიშობ, რომ ბოლო ავტობუსი უკვე წავიდა. ვშიშობ, რომ ტაქსში უნდა ჩავჯდე. ვშიშობ, რომ ტაქსში უნდა ჩავჯდეთ. ვშიშობ, რომ ფული თან არ მაქვს. ვშიშობ, რომ ფული თან არ მაქვს.